Сэн бол мөгрэп хамтлагийн лавга байна. SpongeBob нэг дээрийн Кевин болсон ингэ нүдчихсэн нь. SpongeBob нэг дээрийн агаан хүмүүс болсон. Аа тий. Ах гал нэг ч гот. Ум нам нам нам нам нам. Иврэ ридэш гаруулаа. Снаа нэг одоо юм шарж идсэн. Патрик нөгөө нэг нэг чулуу ингэ зогсон чинь бөөн гэж жижиг мистер Крабсыг өнөд money money money money money money Тэр яг бяцлангуудаа тэрнийг ингээ зоосно шарж идчихсэн. <laughs> Мистер Крабс шатсан тийм. Бага хатад жи хөглтэй кино мэн сэтгэжсэн тамира. Хөглтэй кино зүгээр байд. Би л Аладиныг жигтэнсээ байдаг гэж бодож шахах. Аа, бод байдаг гэж бодож байсан. Би зүгээр Яасан бэ? Зүгээр Аладиныг хараад. Би зүгээр Ингээ зөндөө өгнө. Жигнэжэл болмоор байсан. Яг нэг тийм юу ламп болмоор санагддаг байсан. Аа тий. Жинитэй. Тэгээ хүмүүс ана ингэдэг гэсэн нэг жин яг видео өртөрөө тэгээ гурван хүсэл яхан бол эхний хоёр хүслийг хэлчихэд гурав дахь хүсэл нь миний хүслүүдийг хөшөө олон болго гээл ингээл баян гослон ингээл яваал ахсан байсан. Өөр аар амар амьдрал өнөө амар болоо шээстэй. Даврах гашаа. Би хязгааргүй хүсэлтэй болмоор байна. Гэтэ дандаа нэг тиймэрхүү юм дээр дандаа нэг навшин юм шасан туршин гэж болох юм. Нэрнгэсээ яг тийм жини болдвол яг гурван хүсэл чи юу гоё тамира. Тэр үед нь л батандаа л лавдаг амир мөнгө зөнгө тэнэрхүүл амир хийчихсэн хэрэгтэй болох бах. Гэтэ. Гэтэ би надад амир хүсэж байгаа юм бол дэлгөөн. Үнэн шүү дээ тийм ээ. Дээгэр эхлээд өлгөөнөөр дуусдаг. <laughs> За тийм биш те. Зөндийн гороолны лотри бол мэдчихэв. N-ээр эхлээд энэ эхний үн N дараагийн O-гоор эхэлнэ. <laughs> Ягаад N гэж их шах. Найз охин шал. Аа шаалт юм шат. Шат гэж хэлж. Үнэн шүү дээ. Яг тийм би лаг хүслээ мэсэ мэдхгүй л байна. Хүслээ мэдхгүй байна. Угаасаа Тамира яг тэр үеийн сэтгэлийн хөөрлөр шаах байх хэвээр. <laughs> Шаа сэтгэлийн хөөрлөрөө тэг тэг нэг юм үсэн шаас те. Зүгээр надаа нэг юу муу их шаах. Далдаага зөөр нэг тэнэг юм үсэн шаа. Готл мотл үсэн шаа. Air Jordan ордон шээс те. Air үү. Хараа пүүдсэн сонирхолтой хүмүүсэл пүүд үсэн шаач байх те. Ориг ориг дураан тав юм аа гэж. Нүдэн гарнит. Одоо баг байхгүй болсон гэсэн. Үзмэн гарнет гэдэг шүү дээ. Тийм дээ. Тэр дээр ерөөс нь гоё мэдхгүй надад л гоё харагдсан. Үзмэн гарнет бол үн шижгийн харагдат тий. Санаа харагдаж шээ. Эцэд хүмүүс амар өмссөн болохоор ингэ гэдэг юм өмдөг. Октод яг пүүзрийг харж марддаг гэж шахац тий. Дээрээд бол эсвэл тийм л байсан ах яг. Пүүз амар од ах байтал. Бүүд чинь бас амар тийм статус байсан. Нэрүүч хүмүүс ихтэй бас арай л хипхоп байсан юм а тэгэхэд те. Бүгд үзмсдэг байсан бол. Тэр арай л нэг гайгүй харагдаад. Тэнгүүд одоо нэг сонир харагдаж шагаад. Оо, чи зүгээр годомжинд нөгөө нэг шипитэй хөлөмгийн шипитэй явж идэг хүмүүсийг харж орж ирсэн. Харж ирсэн. Зүгээр л яг нөгөө юм уутайгаа шас те нөгөө шипиний арцгар шилжсэн. Угаасаа яг пүүсний дараах мод болсон шүү дээ. Яа нэг хөдөлгөөн аврам авруу дуусчих. Тийм тэ зүгээр ажилдаа явж идэг шатсан. <laughs> Далдах шаттай. Та нар ингээд 100 мөнгөлөө ингээд гэрээсээ гараад ингээд хотон дарах гоё гоё гэдэг. Гоё штэ. Аар гоётай 100. Ялангуяа яг өөрөөр яг нэг машин чинь нэг хөдөлгөөн хийх байхтай. Хүмүүс амар гүйж идэж долоо молоо гэдэг мангар гоё дулаахан те. Тий. Ер нь ягаад монголчууд ер нь гүйдгэн бол хөдөлгөөн нэг хийдгүү те. Сүртэй дадаг амар активны болоо л байгаа штэ. Амар хайкинг клуб мапууд явж байгаа. Дуу муунал. А тий штэ. Гүйж мөөл өглөө мөглөө хүмүүс амар алхдаг гэж л. Тэгээ ер нь бол энэ бол яг нэг тийм угаасаа дэлхийд даяарч угаасаа амар healthy trend-ийг амар гэж дэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгэл эрүүл мэндийг амар рекламд болоо. Гэтэ одоо нэг юу арай жоохон тийм юу хүмүүсүүд юм шүү. Одоо нэг гэр оролын хүмүүс хүмүүс бол нэг гүүх тийм тэггүй л хэл та. Арай нэг зайсан байсан хүмүүс нэг гүүж идэг үстэй. Арай нэг баячууд нь мөнгөнд нэг санаа зовдөг хүмүүс гэж. Анд хүмүүс зүг юу лээ Flex James-тэй нэг 60 хэдтэй өвөө зойо. Нэг 19 мэст амар хөрхөн охин мөхөнтэй хамт тасал хийж мэддэг гэсэн. Flex James дээ. Нөгөө нэг тэр өвөө 8 60 жил хэдлэл одоо амар хүчтэй амар баян гэсэн. Сая юу. А тийм Flex James. Flex James хаана гэдэг лээ? салбар малбарт олоо шатсан шүү. Тийм л хатал лавда хамгийн төмөн төв нь болохоор хур дотгон. Хур дотгон. Аа. 60 хэдтэй хөгшөө ах 10 хэдтэй охинтой тийм залуухан хөр хөхөнд л цусал хумсал хийж байл хамт. Хөтөлсөө эргэдэг мөргдөг гэлээ дээ. Сайхан мэдэх тээ. 60 төрчэл сайхан. Өрийг нь баг нэг 40 төд төрсэн хүүхэнтэй шалцал гэж байна. Тий, угаасаа тэр нөө юм ууны Гүүчи мүчи тийм юм шиг биш ш. Ладад тэр металл металл амар алдартай хувц зохион бүтэлж юм хөвчин хөгшин мөгшнөл бараа амар залуухан модель өтэйг ирэх юм л шүү дээ. Тэгэл тэр зураг Карл Лагерфилд гэдэг. Тийм. Тэрний зурагтай бас амар амар амартай. Нэг хөгшин зүр өвгөн зүр ингээд нэг амар хөрхөн ахантай. Залуухан ахантай ингээд хамт тэрэг зураг авахлаасан чинь охин чинь яга сайн сурах хэрэгтэй ингэвэл энэ зургийг үзүүлэх. Хүү чинь яга сайн сурах хэрэгтэй ингэвэл бас л энэ зургийг үзүүлэх. Гэтэ чи том болоод том болоод Хөксрөөд ер нь яахыг хүсэж юм бэ? Хөксрөөд манайд ер нь ямар хүмүүс болох вэ? Одооны хөксчүүл шиг болох болоо. Ариугүй ах уу? Манай чи өөр өөр үеийн хүмүүс шүү дээ. Тэ? Манай чи хоёрдугаар генерашн шүү дээ. Манайд бол яг нэг коммунизмыг мэдгүй хүмүүс шүү дээ. Коммунизмын дараах хоёр дахь генерашн ч манайд тийм шүү. Яг нэг first юм уу? Яг коммунизм дуусаад хэвлүүлээд төрсөн. Тийм. Эсвэл first юм уу? Тэгэхээр чин өөр л болох л ах. Арай өөр. Арай өөр төвшин. Багасаа амар чөлөөтэй биш миний хөдөлгөөн гэж. Мэдээлэл зэтэлтэй интернет янз бүрийн соёл гадны соёл байл. Юу вэ? Юу гэсэн байдаг лээ? Чиний өмнөх хүмүүс чинь нийтдээ чамаас их хизээч юу лээ хөх харахгүй байх байсан гэд. Аа? Тийм зураг байх шиг байдаг шүү дээ. Чиний өмнөх хүмүүс нийтдээ хизээч хөх харахгүй байсан. Үгүй. <laughs> Юу ярьж байгаа вэ? Ancestor ч нэ шүү дээ. Тэд чи яах вэ? Нэт мэт юу ч байхгүй. Амар өөх хөө биш хөх зүгээр амар ховор хардаг. Аа одоо бүх бүх өвөг дээдсүүдээс их хөх харсан гэж юу? Тийм. Бүр арай дэндүү их гэж. <laughs> Тэгж бод бод боддог ч гэжтэй би зүр нэг Чингис хааныг барахгүй. Гэтэ хэдэл бол юу нэлээх порно үзэж байгаа шүү дээ. Аа юу байн үзэж байгаа шүү дээ. <laughs> Гэтэ порно үзэх чинь нэг тийм амар юм шүү дээ. Шүр ороод үзэж шүү дээ. Манд бол Тэгтэл манайд арай л их юм үзэж байгаа юм байна. Мянган охины өхийг барил бас гоё шүү дээ. Тэгвэл арай нэг тэгвэл арай л өөр. Бас нэг юм. Арай л ярих юмтай ааш. Тийм гайхуулах. Тэр нөгөө нэг нэг орс залуу нэг охтуудын хөхийн ингээл бариад байдаг тэр бичлэг үзсэн үү? Хаана Америкт уу? Үгүй Орст. Америкт үү? Юу нэг Красны Площадын тэр авчлаа. Тэр бариад яваад юм уу? Зөв би таны хөхийг барьж болох гэсэн зэрэг хөхийн барай бүр амар олон охины хөхийн барьжсэн хамгийн сүлд нь Путинтэй гар ирж байна. Пүтэнд тэр олон эмхтөний хөхний ирч хүчийг өгсөн байшин гэж. Тэр яадаг биш тийм ягаад мэдгүй яг жинхэнэ хүчлэг үлээ баахан. Тэр нөө Рон Жермитэй нөө нэг ярьцлага ихэд Рон Жерми гэж юм. Нөө амар олдортой порн эрэхтэй бод. Аа. Тэснэ. Мангар том бовтой. Тэснэ тэрийг нөө юу? Та одоо яг хамгийн дээд нэг охин доо хэдэгжсэн байх гэсэн чи. Аа би нөө 15 охинтой зэрэг хийжсэн кинонд гэж. Тэр бол аягүй хэцүү байсан. Тэгсэн чинь юу юу касимж яарсна. 15 охоо ягаад тийм жоохон ягаад тийм жоохон гэж ингэж нэгтсэн камерлаа. Яа. Зэрл тоглол. Why so little? Action. Хэцүү байсан. Гэтэ хэцүү л байдаг. Тийм тэгэл шалцаа шал тэгэл тэгэл нөө нэг юу жоохон завшлахаа бол тэгэл боон дээр хүт ус асгаал тэгж байгаа жоохон амарч байгаа дахиад буцаад үргэлжлүүлээл. Боон дээр хүт ус асгаар тэгэл жоохон амардаг юм хэлээ. Уур муур. Тэс нөрийг нь асуусан чинь. Ахаа хэр том бэ гэсэн чинь. Оо, 2 inches from the floor гэж. Funny shit. Зөв ихлэ ойлгохгүй юу гэсэн. Зөв өөрөө зөв 2 inches from the floor гэсэн. Аа та тоглосон юм а жоок гэсэн юм уу гэд яг өөрөө нэг жоохон яг жоок шиг сайн ярьдгүй байхгүй. Аа тий жоохон fail тий failсэн чи. Юу гэсэн чи зөвөр уучлаарай 2 inches from the floor гэдгсэн чи. What the fuck was that? Гэсэн чи. Дээ. Гайхаад дэж юу яриад байгаа юм бэ гэж. Ямар новшоо шагаад байгаа. Зүгээр загимжид. 9 3 quarter гэдэг хавар. Тэн дээр чинь гэхдээ амар их тийм хальт хальт дэжгүй дэжгүй порно одод ордог те. Аха. Имхтэй. Аса кирам кира. Хөхийг бариад идэг лээ те. Хөхнүүдийн бариад идэг л бах те яг ч гэсэн. Сэм дэж юм. Янз янз янз хүүлж мгүүлж идэг лөө. Аа. Гүү хаа гүү. Тэгтээ мэдхгүй тийм болдог л байх шүү. Цаагуур ах тий. Порно хийж нэгдэг чи ер нь л тэгэл тий. Сайхан. Лавдаг тэр Лиса Айн энэ бол амар баян л юм байлаа бас. Амар мөнгө олдог л байл. Тэд тэр чин нөө яг тэр юу юм хийд юм л шүү. Аялын тоглолт хийд юм л шүү. Аялын тоглолт хотуудд очиад зүгээр ингээд нэг яаж магаал бүжгэлж мүжгэлээл шоун дээр Тэгээд нэг гарын хэсэг өмсгөөвөл фэн аа тий тий тий. Бүр яг том одууд. Бүжиж мүжил тэгээд. Тий жижиг одууд нь ч тэгээд жижиг одууд. Амачур нөө уцны кам аим шиг байна. Хэлгэлээ. Тэгээ яг нэг одоо том Аса Акера Макера ч юм Саша Грэ. Тэр нөө юм уу яг тэр нөө том том компани аахгүй. Brothers Mothers яг. А тий тий. Тэд нар ч бол тэгэл порно сайтын тийм нөө юм он дээр явлаа. Өөртөө гэсэн бас сайттай тэд нар ч бас. Brothers гэхэрэл заавалчгүй амар ширүүн болдог те. Мэдгүй. Тэр ер нь нэг хажилт нэг браузер сагдсан уу одоо Монголд? А мэдгүй. Тэгсэн л ах. Бас хамгийн том гэдэг шүү дээ. Гэтэ хаагдсан ч хаагдаагүй байсан ч бас бид нар үздгүүлсэн л даа. Юутэй мөнгөрлөлт шүү дээ. Тийм үү? Ерөөсөө фри биш юм уу? Ерөөсөө биш. Юуг л үзэж болдог? Превьюг нь. Харин гэхдээ PU дээрээ бүр дандаа аим шиг. Шууд л үзмээр санагддаг шүү. Шууд араат дээр нь үзэх юмсан гэж бодлоо. Амар татдаг шүү. Дааж тэгэд онлайн карт карт янз янз байхгүй үзэх үзэх боломж байхгүй. Та нар нэг банк басыг үзчихсэн үү? За Америкт байдагс бол би л шууд үзүүлсэн баг. Банк басыг уу? Үгүй. А Японы юу? Үгүй тэр нөгөө нэг юутай ингэ нэг фургонтой яваал ингээл годомчнаас нэг эмхтэн олж мөнгө өгөөл тэгэл фургон дотор оруулангуудаа ингээд явж захта зүр ингээд дотор нэг шаалцаад байдаг. Нэг сонсож байгаа. Ивчтэй эртэн үстийг авт юм уу? Эртэн үнэ лээ. Хаяа ингээд порно одно ингээд дотроо өөрөө сууж идэг зэрэг. Аа би нэг хатын цэвдчихсэн. Гаднаас нэг эртэн хүмүүсийг олж Эсвэл зөвөр октод моктодыг нэг эргэтэйчүүд болол бид нар чамд юу үг юм уу гээ. Бид нар чамд юу 100 доллар үг юм уу гээ гэж хэлээ. Ашаа. Тэгвэл ингэж жоохон бодсон мадаашаа. Тэгвэл 200 доллар үг. Эхлээд бид нар 100-ыг нь одоо юу ч гэсэн өгч юм өгч яа. Гарт нь бариулж мөрөөлөө шах. За за маа за. Тэгээ оронгуудаа амар шаалгалж өгөхөж мөхлөэмөр алан дотор нь тавьж байвснаа зөвөр. За за хэдүүлээ гарч жоохон салхилыг ингээд нөгөөх нь гарсан шууд хаалгаагаа зогтцдаг шээ. Зөвөр 100 доллар өгчээд Яа. Тэшэл жиг юм уу? Мэдгүй жиг л юм шиг л ихтэй. Йоо зүгээр биш та 100 жиг байлгтай гоё өсдөг. Ямар амар жиг. <laughs> Тэр тэр октод нь ч ямар амар тий. Юунаас юу ч боддог шít. Асуудал. Мөнгө гэдэг зөв нэг дахтаа бистаг очил явах юм. Харин тийм. Нэртэй мэдгүй тэгэл. Тэр баг стейж дэх үү? Тийм байж магадгүй. Цаас нь байлдчих мэл. Зугаасаа тэх юм болно. Нөгөө охин мохин гомдол гомдол энэ зү мэдүүлж мэдүүлж яадаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэж шат шүү дээ. Лавдаг тэр юу бол? <laughs> Та нарт тийм нууцаар авсан юм уу гоё санагддаг. А? Нууцаар авсан порно морно. Видео, DVD. Sex tape. Үгүй одоо нэг нэг хоёр хүн шаардсан чангад ингээ булангаас нь ингээ жоохон нэг хүн нууцаар авч авсан. Коллеж парти март. Тэр Америк мөрт бүр амар секс парент болдог тий. Зүгээр л. Тийм үү. Тийм нэг рейв парент дэр үгүй яг зөв юм болчихсон. Рейвен дэр зүгээр л бүр хамаагүй дотор хүн ч хамаагүй тэгэл нэг хүн нэг өхөндө тэгжсэн аа өөр салаад өөр өхөндө тэгэл ингээл зүгээр ээлсээс дундуур зүгээр ямар ч хамаагүй зүгээр шаадаг шээс зүгээр. Донд нэг л өвчтэй нэг тий. Дох мохтой шаажвал тий. Тэгвэл тэгэл тэр пари сөнлөө штт. Нөө хаана нэлээ нэг охин дох тараацсан чи бүр дох Оросд үзсэн хаа. Дараа нь нөө алж байгаа бичлэн байдаг гоо. Бүр зодож алсан гэлөө. Тий. Чулуун болон шиддэг гэлөө дээр. Та нар нэг охин зүгээр дох тусчаа тэгээд тэрийг мэдсэн юм уу те? Албаар тгсэн юм шиг л. Харин тий. Би та нарыг хорлсон юм шиг л те. Яаш тий тийм мож байсан юм уу? Мэдгүй. Яадаг байсан бол. Мэдгүй. Хин яриад байсан мэдгүй. Чи чи яриад байсан тийм. Яг марчжээ. Та нар Interstellar үзсэн үү? Үзэггүй л аа. Биц та хэдүүлээ үзэх үү? Хаан. Хм. Гараа дууссан юм уу? Дуусаагүй. 3 дэх илүү. Өөдөө. Одоо гараа үзгүү. Тэгвэл аль нэг 3 дэх сайн мөлий? Зогдлогдог. Э, Өргөөд юу вэ? Өргөөд гоёгөө тэнгист амар харанхуй байт юм аа. Өргөл. Яг жоо хар кино бол тэнгис жоо онцгүй байд. Хөөе. Одоо хэдэн цаг болж байгаа? Та нар үзүрийн цаг харчихлаа бүр шаах юм уу? Интерстеллар шаах юм уу? 3 цаг л байгаа. Аш бас. Бистээр. За 3 цагийн одоо сарчих юм даа гэж. Одоо 9 гэдэг чинь Хуудам байна. 1 юм уу 12 12 1 2 Also with the Morzi. Цаарч юм уу тамира? Тамирыг яг наа чимүр яг нэг шаалгуулдаг нөх шиг харагдсан тий. Билэн. Тий. Тим дизайнтэй бүр голдоо. Тим дизайнтэй тэгж үйлдвэрлэгддэг аашгүй. Та нарын бандасныхаа нөө боовны нөхийг ашигладаг уу? Э, ямар нөх? нөө боо гаргаж шийдэг нэг нөхөд нь штэ тэр нэг бааштай гол баг гэр хот шат чи боксерн дээр байдаг ш танда тий одоо энэ мен дээр одоо ингээл миний хол гарж байна миний бандаж дээр ямар ч тийм нөх юусоо байхгүй гэж гэхдээ энийг юм ашигладаг юм аа нэг л ашиглахгүй хин ер нь ингээд шийдэв юм бай гадаа дуудаг ш байхгүй гадаа дуудчих шийдэг шийдэг юм шиг All the wisdom of the sea and a grain of sand. Look around. <laughs> Чи юу дууссан бэ гэж? Дуу дууссан. Бат ууссан. Диплом яаж байна? Би яа. Билгээ одоо диплом хийн үстэй. Бичиж байгаа диплом дэлг билгээ. Диплом. Тэгээ өнөөл бичиж яах л ёстой. <laughs> <laughs> Яг шэдвээ. Шаалт. Нэг сэдв батлуулаг байгаа л та. Тэгтээ амар яг яг жинхэнэ яг сурч чаддаг, хичээлээ хийж чаддаг станаар бол өөртөө диплом айлдын сонгоцсон. Тэгээд цаг хожгоо бичээл явж дим бил. Тийм амьдрал юм гэж байсан. Тэгсэн мөртлөө бас гайгүй амьдралтай гэж. Тийм хөө тийм. Би яг амар тийм яг мань маниди сайн станарлахгүй. <laughs> Юу юм хизээч толгомдуулдгөө хийж лээдэг цаагаараа. Тэг бүр хаяа бүр яаж хийж байгаа толгочод хаяа ч гэсэн <laughs> юм дандаа гэх хэвээр. Харинт. Яаж хийж байгаа л яг л тулцсан тэгэл за. Яг л нөө юу харь өрти чи гэхээр ингээл яг тэр өдөр л очоод хийх гэдэг нь за зөвөр нөшөө хэдэн өдөр байгаал юм биш тэгж бодсон. <laughs> Би юу их юм бэ? Дараа нь тэгэл харамсдээ шүү дээ. Би бүрээ тэгж тань бүр. За тэгжэл тулгачаал чи харамсандаа одоо ихгүй гэж бодчихсон. Тэгэл яг тэрэн дээр харамсдаг шээсэн. <laughs> Тулгачаал. Мэл чи мараш. Мэл чи мараш битал таамалцдаг шүү дээ. Ах сайн биш. Тэгэл ингээл явуулчих шүү дээ. Хамгаас. Яа тэгэт их сургуулийг тэгэт өсчихгүй дөө тэгэт. Тэгээд бэлгээ цаашаа магистрээр сурна гэсэн тийм. Тэ. Master's degree. Тамира MD шаана штэ. Ууса доктор PhD болж штэ тамира бол. Ууса сайд болно. Давхар дээл шаана миний хөш. <laughs> Давхар дээл. Давхар дээлтэй найзтайгаа нөмөр нөөлгөндө оролно хэвчтэй. <laughs> Сайхан байр маяр те зөксөлч юм байна үстэ. Тий. Улсын мөнгийг эдэлтэ нийлж хад. Зөндөөд э? танилцуулмаар хаан тэр охины би бүр. Аа хин. Юу ээ юу. За нэрээ битээлээ зүгээр. Омаг манай ангийн анахын ангийн дарга охин бит. Зөндөөд их төрөх бах. Зөндөө ч уул нь ангаахах штэ. Уул нь доктор З юм байгаа штэ. Аа <laughs> нэ. Доктор З. Нэр чи анахт одоо бэсмал л одоо хойлоор нэг л хаяа уулсан болчих зурулсан бол тэр. Яг ч юм аа. Зөндөө баг төгсч хүйсэн юм шүү. Аа тийм. Төгссөн байгаа юу тий. Чи хідээсээ гарчлаа. Микрофоныг. Хідээ гарчлаа. За 2010 10 гарсан шүү дээ. 2000 пүүх тэгэхэр ч одоо барыг төгссөн. Чи 2 дугаар курст орох гэсэн билүү те? Тэ. Тэгээд угаасаа угаасаа тэгээд угаасаа бол бүтээгүй шүү дээ. Тэгээд болцсон. Угаасаа яа харахгүй. Хот шаасан. Ангах би чат угаасаа сонирхолгүй юм биш надад бол. Хүн аврах хэрэг үнэн л алрын санаж илээ гэж. Яг зөв юмч болно гэхэр нэг тохирохгүй байна уу? Үгүй ер нь амар сайн тий одоо чи одоо яг олон хөлтөл та нар яг юу болох хоёр нь мэддэггүй гэж байна. Мэдхгүй л явж байна. Харин наах яг юу болох юм мэдхгүй л явж байна. Ер нь яг их сургууль мургууллаа сонгож явах те юм хүүхдүүд яг 10 жил мэлээ төгсөөл бараг л ээж аав сонгот ш те. Тийш ор тийш ор гэл. Тэгэхээр бараг яг амьдралынхан чигийн яг Гэхдээ тэр нь баг бас нэг бодлын амар юм биш үү? Хэвэлтэй. Өөрөө юу болохыг тэгж зэх. Гэхдээ над гэхдээ надад бас сэрэг болчихлоо л да маркетинг юм. Өөрөө бас сонгосон. Аа. Өөрөө сонгосон. Яг бизнесээр яана л гэсэн тэгээд бизнес дотроос аваасаа санхүү болохгүй. Уусаа юм уу? Тийм санхүү нябам ябаа сонирхгүй зүгээр менежмент сонирхгүй маркетинг нь арай сонирхолтой санагдал шин юм туршиж мөрч ингэж хүмүүст рекламддаг юу брэнд үүсгдэг мөсгдэг гэл тэр талаас нь жоохон сонирхолтой илүү нэг тийм креатив талаас нь юм болоо гэж одоо тэр тэрийг сонгосон креатив технологи бэлгээ чин бизнесийн менежмент аа үгүй шүү дээ олон улсын харилцаа тий Тэгээ орчуулагч шүү дээ Зөв нь бол таг нь бол юм байна те. Ер нь бол тийм. Ер нь бол Джеймс Бонд. <laughs> Билэг Бонд. Тийм. Бонд. Чингис Бонд гэж аахгүй. <laughs> Хөөе. Самурай Бонд. Дипломатчууд яг л аль бие усны спай юм биш те. Тийш тэр нь одоо энэ ингээл спай байж штэ. Зарим бүр хүлийн зөвшөөрөгдсөн юм байдаг гэдэг ах шиг үсэн штэ. Тэгээ зүгээр ингээд сууж л байдаг юм. Юм сонсол. Ер нь бол тэгээ элчин сайдууд чинь байнга одоо тэр байгаа улсын хадлаар мэдээллийн улс руугаа явуулж идэв юм шүү. За. Сайн нэг WikiLeaks-ээр бас яс штэ. Нэг Америкийн элчин бүх орны элчин сайдуудын юунуудын явуулсан яг тэр кейбл мэдээллүүдийн хакэлж аваад тэнгуүтэ дэлгэцэн ш тэгсэн чинь тэр бол Монгол байсан нэг Монголын хэрэг байсан те парламентын тухай ярьж мэрсэн нэг л улс төрийн хүн тэр нь тэгсэн байна маа гэхлийг мэдээллүүд явуулт явуулсан. Бидний мэдээллийг нэг өстөө нэг ч бишээ тэгэл яг Snitch нь Wikileaks гэж гар дэлгсэн шүү дээ. Гэн тий snitch-ийг нь. Юу? Монгол өстөө өөрсдийнхөө мэдээллийг нэг юунд хүнд өгжсэн гэдсэн шүү дээ. Тийм үү? Америкчлүүдэд явуулсан ч л. Тэг мэдгүй. Маргааш CIA-ийнхэн маниндэдийг барьж аваад яах гэж байна. CIA-ийн тоохгүй шүү дээ. CIA чинь тэгэл тэгэл Интерполийн асуудал болт юм шүү. Интерпол ч зүгээр л Интерпол ч олон улсын цагдаа нарын юм л юм шүү дээ. Таа. CIA ч Америк яг нэг юм шүү дээ. Тагнуул шүү дээ. Интерпол ч тийм амар агентд байдаг үлээ. Них байхгүй зүгээр л э, Монголд бол нэг амар агент агент байхгүй. Гэхдээ ер нь зүгээр Интерполд бол Одоо нэг хүн нэг газрыг энд төр гэчээ өөр уст очингууд тэгэл тэр хоорондоо нэг цагдаа нар нь л хоорондоо ингээ холбогдож байгаа юм шүү. Би тэгэж гэтээ мэдгүй л дээ зүгээр. Яг тийм байгууллага юм шиг л. Яг олон улсын гэмт хэргийг яадаг. Харин яг CIA эднэр чинь бол яг юу муунуудтай яаж байгаа штэ бас л. Сенситив муунуудтай ашиг. Нөө Justin Bieber штэ. <laughs> <laughs> Цаа CIA юм бил штэ. Үгүй. <laughs> Цааш Бразил би хамгаалагчаараа нэг журналистыг бариулаад задуулсан юм байна л та. Тэр нь бүр 2009 жилээ 10 оны хэрэг гинөө. Тэгээ тэрэн сая илрээд тэгээд би бибрийг Америкийн чөлөөт Бразилийн шүүх дуусан юм байна л та. Тэгээ очихгүй бол Интерполд чамаг wanted list өгнө шүү гэж сүрдүүлсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Интерпол ч бас жоохон Аа тэгэхэр яг бөөшит газар биш үү гэж аахгүй. Тэгэхэр яг нөө нэг гадаадын улс муст очингуу шууд Justin Bieber-ийг баримтчих болохгүй хаанч авсан. Тийм л юм лээ. Тийм. Яг л One Piece шиг гэж аахгүй. Хүмүүс чи дээр микрофоны нэг дугуурлт дахин тэгэлж л. All the wisdom за. Одоо дээр үеийн Америк мөрч юм хүмүүс чинь ингээд дээрээ Bounty гэдэг үсэн шүү дээ. Юу? Bounty гэж юу? Одоо яг Аа. Тэг. Одоо bounty тэгээ дээр нэр мэрс тэгээ нүүр мөрт ингээд наацсан байдаг шүү дээ. Bounty гэж монголоор хийгдэг. Мэдгүй шагнал юм уу? Одоо энэ хүнийг амьд эсвэл хүчнэр нь ингээд тэг авчираад харуулад тэгээд тэгэх юм бол чамд ингээд энэ мөнгө өгнө гэдэг Дээрээ амар бамти хантрууд байсан баг тэ. Тийм. Аа. Осама бин Ладен ч тэгээ шүү дээ. Тэр нь баунти зэвэл үү? Тийм. Ладен Садам Хусайны алга болцоох баунтын 5 сая 400 эд мянган доллар мол төчсөн. Тийм үү. Яхад алхад үү байхад зүгээр байрсахад. Тийм. Яагаад ингэж? Яасан? Хич хич. Ашиг. Что происходит? Үгүй нэг микрофоны нэг юм л дуурайш. А чи живчээрээс сонсоод байгаа юм уу те? А тийм баха гэл <laughs> бид нар юу сонсогдохгүй байгаа таахгүй. Бай юуж болсон хамаагүй бичээд бай. Юуж болсон хамаагүй бичээд бай baby. Тэнэл мэдрэмж. Now you wanna fuck, baby girl, what it do? Let me get a taste of that pink beer fruit. And if you change my life, then I might marry you. Money in my pillow like I just lost a tooth. Drinking that blood with my head to the moon. Blood in my mouth burning till the sun moves. It gives me right now the fucking sun. Now I probably lie like I care about you. Bitch, I don't care about none of your dudes. Эй бүр тэр юм Саймон Каус шиг шээ. Бритиш хацаж болох юм. Дараа жил илүү хичээгээд оролцоорой дүү. UBS-ийнхэд тэгтээ to be or not to be дээр яг тэнцээгүй гэж. Сумаа жоохон хэвчээ. Үгүй ихтэй бүр нэг нэг охин зүгээр нөө гарч ирснээр бүр зүр ингээ татгаж утгах наашаад харсан уу? Тайсны зүр шалан дээр өгсөн ингээ татгаж утгах наашаа. Тэр юу үзүүлээд байгаа юм ингээ шахаад зогцсон чи оо миний та бол бол бол өдр гэж гэж бити тайзан дээр юм шижиг юм ээ гэдэг. <laughs> Одоо наатаа бол заа юу гэж. Сосрогоо жоохон надад жоохон үйд тийм санагдаад шүү дээ. Ууса тийм байгаа шүү дээ. Дандаа нэг лүүсрүүд. Тэгэл бис та суух ус тийх юмгүй тэгэл тэрэндээ амар ачаал бүтлгүүл тэрийг бүр амар шүүж мүддэг шүү. Аа. За за хэл сонссонгүй гофоо. <laughs> Гофоо өөрөө микрофон. Гофоо өөрөө микрофоноор ярихгүй шүү дээ. Харин тийм. Микрофоноос болтаад шүү дээ. Үгүй зөв шууд хурж ирэл аваад ярих хэвээр. Яг тийм микрофоныг шууд аваад одоо тэмүүгээ шууд сая олчвал булааж авах хэрэгтэйсэн. Бултагч кофе. За за. За миний микрофоныг авах уу? Мань микрофон өгье заяа. Та нарын нэвтрүүлгийг хий. А? А? А? Тэгээ та нар Tinder Tinder гэдэг аппликейшн мэдвгүй. Tinder монголчууд Tinder гэдэг юм билээ шүү дээ. Тий. Тэгж хүмүүнтэй танилцж болох юм билээ. Манай сонсогч нар бүгд сайхан Tinder дээрээ яг ингээд тэр болохоор яг санаа нь болохоор эхлээ ингээд хүмүүс ингээд бэждэг заяа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгэл локейшн асааж агаал утсан дээрээ Тэгмээ одоо нэг 80 км-ийн радиуст одоо тэн дээр ашиглаж байгаа өөр эмгтээчүүдийг харуул гэдэг ч юм те. Тэгвэл ингээ эмгтээчүүд гарч ирэнгүүт ингээд ягаад нэг бол лайк нэг бол үгүй гэн заяа. Үгүй гэх юм бол тэгэл тэр нь дахиж гарч ирэхгүй. Тэгэл лайк дарах юм бол зүгээр лайк л чинь. Тэгээ тэр эмгтэй чинь бас яг өөрөө чинь бас лайк дарчих юм бол яг хоёлаа бие бинийгээ лайк гэсэн болоод матч болоод тэнгуүтэй ингээд чаталж болдог. Аа тийм. Мяв чат юм. Мяв чата. Микрофон, микрофон ярьлаа. Би чад тийм. Юу чад таар би байдаг шүү. Тэжээ ойлс зүгээр л зөндөө зөндөө монгол хөтөд байдаг. Би чад ч зүгээр л айл. Би чад. Би чадар тийм хүмүүс мяа чад. Аа. Инста мессеж гэж лав байд юм л тэ. Тэгэхээр яг нөө инстаграмаар сайхан зургийг харж байгаа л. <coughs> За за. Тэгээ хүмүүс ч өөртөө зарлаад идэв л ч тэ. I'm on Insta message гэдэг гэж хэлсэн тэ. Өөрсдөө яг бүр мэддэгдүүлж тунхаглаа шагаад. Let's go. Тэр нуус яг инста мэж чинь суулгуут. Инста дээр ийм зураг постлох уу гарантдаг. Огтаар мут шиг болчихсон шээ. Аа. Тэгэж Оо ячих шах. Тэр нөгөө маниди нэг харьцаад байдаг чинь танго байлаа. Танго. Тэр болохоор зөвхөн тэгтээ дандаа тэр нэг Америк Америк. Танго гоё юусэн тий тэгтээ. Тэр зөвхөн тэр хүн хайваа гаргадаг юм л шүү дээ. Ойрхон үнэ хайнгууд Монгол зонголгоч гэдэг. Аа. Зөв тэр бүстэл. Америкт л гэж байна. Харин Монголчууд яг тийм аппликейшн ер нь хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Гэтэ <laughs> тийм хүмүүс өөдөг болоо аппликейшнэд нэрдэг. Монголд ихсээд байгаа юм шиг лээ те. Нэг удаа Тэгээд данчд бүгд нөгөө тэр буруугаар ашиглаад л. Одоо хүмүүс ингэ танилцах гэж тэргээр чи ингэ бичиж ирсэн шүү дээ. Тинч бол одоо зөвхөн яг Facebook шиг яг тийм лайк цуглуулдаг хэлцээ лайк цоглуул. Тэгээ олон followers эдэртэй болж байна. Юу нэр? Яг тэр мяа чат. Тий. А зүгээр л нэг амар их followersтай. Тий, тийч яг л яг нэг Facebook шиг болцсон. Тэрнээс бол яг тэр чинь яг ойрхон үнэ хаагаал тэгэл тэр тэгээ танилцах зорилготой гэсэн яг тэр нь болохоор сүүл рүүгээ тийм болцсон. Бохор яриа байхгүй маахгүй. Энд тэр гэснээр өөртөө бичиж мичгүй яг л нэг Facebook хүмүүс нэг аришин гаргадаг шүү дээ. Од хүмүүс худлаатай яг тийм л шааш тийм л болцсон байл одоо амар олон дагагч нартай хүмүүс бүр өөрсдөө амар чухал гэж боддог хөтэй. Э, яг анзаараад тахт яач төвлөс. Амар мангар удаж удаж бүр нэг сар болж иж нийгмийн зураг хийгээд энэ санагдаад нэг шахахгүй амар олон фоллост болоо шачаараа зөөр ингээд мэдгүй хүнээс ингээд толтой. Миний ингээд зураг тийм олон хоролцтой мөртлөө өдөр болгоо ингээд зураг хийдэг хүмүүс шүү дээ. Ингээд те би бол ингээд яг ямар зураг хийх вэ сайн боддог болчих те ингээд чи бас хараад хийсэн 6000 хүн үзэн штэ гэж бодлоо те. Энийг ч арай болохгүй юм байна <laughs> шиг гэж боддог тийм. Тэгс л. Гэтэ бид нар одоо ингээд зураг ингээд видео медиа шеэрлж байгаа шүү дээ. Instagram, Instagram гэл. Цаашаага бүр өөр янз бүрийн шеэрлдэг болох тий. Би ч гэсэн видеог бол чөлөөтэй шаадаг болох тий. Видео Тэр юу? Одоо нөгөө юнит юнивэшны реклам хийгээд идэж нэг одоо юу нэг график графикаар тиймэж тэрийг хийдэг нэг энэ гэдэг байхгүй нефос гэдэг. Тэр тэгсэн чинь зүгээр л ингээ гар утсаараа бичсэн юм болов нэг камераар ингээ бичээд нөгөө машины зогсоолд ингээ явангуудаа тэнцэн өөр ингээ жинхэнэ ламборгини хийсэн. Яг тийм ламборгини зогсож байгаа юм чи. Аа тийм бүр анимашнэр үү? Тэгээ өөр хотлаа гэсэн манай харин юунд доор машины юунд парк ийм машин парклцсан байна гэл. Яг л ламборгини зогсож чаддаг шээс тэрийг өөрөө хийцэн. Тэгээ тэрийг чинь доор нь хүмүүс сүдэр мүдэр хийхгүй яасан гэл нэг ганц хоёр хуйлсан чинь угаасаа би Америк завгүй зүгээр би чөлөө цаваараа энийг хийсэн. Гэснээр зүгээр яг нэг ламборгийн зогсож идэг шээс. Тасхар ламборгийн зогсож идэг шээс зүгээр. Тэгээ тэр яг жинхэнэ машин шиг харагдчихсан. Тэгээ бүр яг жинхэнэ харагдчихлээ. Харахгүй. Тэгээ яг жинхэнэ харагдчихлээ. Чи харсан бас. Мөө мөө нэг бас очрал. Тэрэлэр яг шаач. Уцаар хийсэхээр залуучууд. Уцаар хийсэхээр сонирм байгаа зодоо уцсны чинь жоох ингээд чанар муутай уцаар бичсэн шүү дээ тий. Уцаар яг бичлэг хийчээд хоосон юм бичэнгүүтээ дээрээс нь ингээд юм хийж болгож. Зэрэг зүгээр амар HT бичлэг хийсэн байшаа тэн дээр бол HT тийм Lamborghini оруулалт байж болохоор юм санагдаж байгаа шүү дээ. Зэрэг ингээд яг оруулчтэй. Тэнгүүд яг уцаар бичсэн шахарчаа яг HT шаахгүй шүү. Тэгж яг HT шаахгүй нөхцөлт бас яг HT шаахгүй Lamborghini тавьсан хэрч бас Cineboost. Гөө HD-тэй, HD-тэй, HD-тэй. Яаж хийсэн мэдэхгүй гэж. Би үзээчгүй гэж. Би ч үзээгүй. Би л үзчихэж хэлээч утас ч юм уу, камер ч юм уу. Яарсан гэдэг нэг тийм муу чанартай юм байна. Тэгээ гарс гарс. Unity-ийн яг юу юуг нь хийжсэн бэ? Яг бүх innovation юм шиг одоо бүх энэ янз бүрийн бүгд л хийдэг юм лээ. Юу? Бүгдийг шааш. Одоо нөгөө реклам, реклам. Реклам бүгд л. Одоо нэг Unity L гэснээр бичиг бичиг анимашн гурал сүүлчлэг айдэр гэл ингээл графикаар гэл гарч мараад байгаа анимашн энэ гэл. Тэр мөрөө бүгд л. Ер нь тиймэрхүү юм их чухал юм байна те. Ер нь компанид яг амар гоё тийм гоё харагдчихвэл яг өөрийнх нь Instagram руу гарч идэг шээ. Яг өөрийнх нь зурагтай. А тийм. Өөрийгөө зэрэг оруулсан. <laughs> Даалтайгаа шээс тийм. Тэрнээс ч үгүй татар ажиллахыг яг кино шатарт гардаг хэмжээгээр нь бүр тийм чанартаар нь авч ирсэн. Хэдэн гига боллоо. 30 илүү хөдөл аим гига. Аа. Тэгээ яг компьютер дээр ингээд зүгээр миний яг нөт бүктер болох гацхгүй. Юун дээр болохоор десктоп дээр болох гацаа шаагаад. Бүр томороо. Аа. Яа, тиймэрхүү рендер мендер бүр балиар уддаг бах тий. Битгий натаа тэгээ түрсэн цацаар наад чинь болохгүй шүү. Тэрсэн татар ажиллагаараа удааг гэсэн. Интерстеллерийг рендерлэх гэж хитэн цаг болсон байх шиг. Интерстеллер үзсэн байна энэ үү? Байлгүй байт юм бэ. Би маргаас үзэх гэж байна. Үзэхгүй бол би ста нэрээ. За үзэх гэж байна. Хийсэн үзье. Жохоо. Дээр хизээ хилээ марччихээ бүр амар дээр. 80-аад. Өө бүр. <laughs> Хийхсэн юм. Хийж явах үед. Хийж явах үед нь хажууд нь зохиолын хамт гоё шат байл өстой гоё шат. Амар өндөр одоо expectation-тэй орсон ч гэсэн тэгэл гоё шас. Аа. Яг л хагшаад. Яг л хагшаасан. Кристофер Нолан тий. Ягаад тийм зангарахтай юм шаад юм бэ тий дандаа. Яг Кристофер Нолан бас яг яг тийж яг өөр өөрөөр өөрөөрөө бахархах яг дуртай бистай байл яг. Бас яг ингэж энэ киноны эхлэн гот амар томор зүгээр ингэж хавар дэр ингэ цагаанаар Кристофер Нолан гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу хэвээр. Тэгэл ингэж ингэж ягаал ингээл 3 цагийн кино шүү дээ баста. Гарч гараад бүр бөө юм болж болоод болоо ингээл дуусан гут Кристофер Нолан гэх <laughs> тэр дэш мичнэ шээ. Ярьжсэн ш. Яг нэг Марк Джейкобс шиг шээжсэн. Тэгээ Марк Джейкобсийн хувцсаар л утахгүй шээ тэ. Марк Джейкобс by Марк Джейкобс яасан designed by Mark Jacobs, made by Mark Jacobs by Mark Jacobs гэсэн шээ. Тагн дээр зүгээр. Тэнийг таг. <laughs> Тэр шиг яг нэг нэг тийм кино аяг аяг ариун бол үгийг ариун болно гэж яддаг шүү дээ. Тэр шиг шалтгаантай байна. Тийм бүр хөрөнгө оруулагч тэгэж. Гэтэ интерстеллар бас амик нэлээ. За ингээ өргөө кино театр маань ингээд ашиг. Өргөө чи одоо дахиад IMAX нээжээ гэж нээж нээж байгааг нэ. Яг өргөө нэгийнх ард Тэнгүүдээ зайсан IMAX гэдэг нэг юу вэ? Нөгөө илүү том тайлбар нөгөө хүчин чадал сонсон бүх юм. Кино театр юм уу? Кино театр яг 3-д ч болно үзэж. Яа нөө яадаг шүү дээ. Тэг гадаадад болохоор кино чадарт э, цацгаас өн IMAX эхэлж гаргаж маргаад байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь нөгөө Batman Batman-ы ч нөгөө Bane Man-ы ч IMAX гарахтаа хоолой нарай өөрөөсөн чи яг ингээд цацч мацхтаа ингээд хоолой нас арай өөр. Э, тэгэж э, хоолой жоох өөр сонсож өөр болж болцсон. Яндалсан ч юм уу тэр чинь IMAX эхэлж гаргаж маргадаг шүү дээ. Бас тэр бол нэг өргөө нэгийг хард байгааг. Тэгээд <clears throat> нэг зайсан шинэ юмнууд баригдаад байгаа ч тойроод яг зайсангийн доон тэнцээ бас өргөөг нэг салбар. Өргөө харц өргөө угас хаг шааж байгаа те. Тэнгис бол зүгэл яг тэр нэг яг тэнгис өргөө ойлаа ингээл аим шадаг гэсэн те. Жишээ яг тэнгисийн хажууд нэг тэнэг утгагүй том барилга урьсан шүү дээ те. Тэрээс хойш зүгээр л тэнгис зүгээр л новширсан шүү дээ. Угаасаа тэгтээ тэнгис яг нэг л хийвэндээ байгаа л юм. Тэр уушигдчихсан. Яг яг тэр байр таалагч хүмүүн өгч үгүй те. Яг тэр байшин л үнэхээр алсан ш тэр тэнгисийг бол нэрээ. Яг уунаа яг тэр байшин байгааг ухт ингээд тэнгис чинь амар ингээд цаашаа гайг урт. Тэг яг хажуутал дээр ингээд гарч байгаа кинонуудыг ингээд тавьчихдаг байсан аахгүй. Тэг ингээд яг тэр зам дагуу ингээд ямар ч хүн явсан ингээд оо тэнгис одоо ийм кино гарч байгаа. Том талбай байсан гоё байсан ш те. Одоо бүр нэг хажуутлын шатаар нь ингээд өгсчдөг. Би бол ингээд ингээд авчихсан. Тэр гурав ингээд хардаг гэж те. Гурав яг юм. Тэг гурван тийм одоо тэнгисийн яг хаалган дээр ингээд зогсоход бүр яг дээр үйддэг тийм бүр яг хүн дээрээс хүн дээрээс унахаар Тэгэл одоо ингээл яг тийм тийм гоё жоод гэх мөх болцсоох гэдэг. Яг тэр нэг байшин тэр барилгыг барьсан компани л илүү баян компани байсан баг л та. Тэгтэл тэр э, компани э, тэр байшин барьснаас хойш тэр тэнгис одоо ингээд новшилж байгаа. Ямар ч эрэлтгүй болчихж байгаа байхгүй шүү. Гэхдээ тэнгис хүмүүс үеж л хэлсэн. Тэнгис яг нь байрлал тийм байрлалаараа л болох болж байгаа хэвээр. Яг нэг одоо өргөө дүүрсэн байгаа чи үл тэнгис ч юм уу шиг. Ямар чухал процессор гэдэг шиг л тэнгис. Процессор <laughs> шүү. Процессор гэж. <laughs> Тэнгисийн суудлууд нь ихтэй өөр үт юм аа. Өргөөхөөс арай жоохон. Тэ арай гоё өгтэй. Асуур ганц 3D шилэн л. Арай жоохон action. Өргөө нэг арай арай жижигэн жижигэн нөө нэг театртай. Тань тэгмүүт тангимуудтай тийм утга арай ингээ ойрхон байдаг тийм бүр ингээ шаталтаа шаачдаг тий. Жохон муухай юм. Тэнгис арай нэг суудл муудл нь гоч юм шиг. Тийм. Тийм. Аяг тийм яг өргөөгийн тэр яг юмх дуурч нь. Аа за. Өргөөгийн яг тэр хажуудлын гарны ингэ дээшээгээ бол тэтэрдэг шүү дээ. Тэ ундааны ундаа яадаг юм. Тэр нь ингээд дээшээгээ болгож байгаа хажуудлтайгаа охиныгаа ингэ тэрхээр гар жоохон эвгүй болоо шахаад нэг урагшаага нэг жоохон тэнэг тэрвэр шахаад. Тэнгис толгоор арай жоохон тэ нэг жоохон тэгэж тухтай байж болдог шүү дээ. Тэгээс энэ энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа өргөөд ажилтдаг хүмүүс байл бас өргөө тэр юу яах хэрэгтэй нөө попкорн амар тэнэг буутанд ирдэг заяа зөвөр энийг цаас уутан дотор ирдэг байхгүй. Тэгээд <laughs> кино үзэж хат ингээд айгүй ингээд жижигхэн жижигхэн танхим тэг ингээд киноны ингээд дуун аяар ингээд яг нэг гоё игзэгтэй конверсашн өнгөрч кинонд ингээд зөв ингээд амар аяхан хоорондоо ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр ингээд хоорондоо амар аяхан ингээд юм юм ярьж байдаг те. Яг тийм үед ингээд хүмүүсийн бүгдийнх нөө цаасан нөө нэг попкорн дуудлага ингээд хийгээл станаа цаас шажигнж байгаа юм дуураш шагаар хүн бол ингээд идэш шагаад ингээд онгож онгож шатам. Яг яг тэр яг попкорны тэр яг савнал ингээд онгоож ингээд цаасан шажигнашаад тэгсэг болохоор зүгээр ингээ нэг юм шажигнахааргүй нэг юм кардонон юм юу гэдэгхгүй. Дээтэл нь онгорхоо ийм зүгээр юм сав гэдэгхгүй. Тэгээд попкорн дүүрсэн, попкорн авчдаг. Тэр юу болохоор зүгээр юм ингээ гарнтлын бооц нэг цаас байждаг шатсан байна. Тэр цаасын ингээл дандаа шажигнаад амар лайтай байдэн шүү. Тэгэхээр саваа солиороо попкорныхаа савааслаа солиороо тестанараа өө. Шаахгүй. <laughs> Сүүлж яг ууралдаж шээс. Ийм л юм шиг. Кино театрын Анх өргөө нэг нэгж тас гоё байсан шүү дээ. Шал мал нэг ингээл. Гадаад далхаж байгаа шиг. Вегаст ирсэн юм шиг. Тий, өргөөд өргөө нэгч та анх удаа киноч та зөвөр жоохон жоохон жоохон зүгээр л тэр охинтой амир гоё сэтгэл төрүүлж мөрөх. Мэдээж охинтой. Тэр охинтой гоё сэтгэл төрүүлж мөрөх гээд нөө VIP VIP наваа шатсаахгүй баста VIP суудалтай муудалтай гэж. Тэгээ баста дүүш. <laughs> Тэгээ VIP суугаа шатчих юмс төр тэнэг хол суугаад би яг энэ ч сууж байгаа яг хиний сууж байгаа шиг ийм зайн суугаа шашдаг шаацгаа. Тэгээд ингээд зөвөр хүмүүс орж ирж мэрээд ингээд юм захиалах юм ахилах байд. Бүүр ямар ч вай балаад бас ийм хол мол тэгээд бүр утгагүй шаадаг шээ. Ямар ч тийм вив санагдаж санагдаагүй шаадаг. Зөвөр амар хөл мөлөөлж ийж мийс ингэж болдог л байлээ. Хашаа хөвчөвч. Тэгтэл ийм хол хоёр хүн ингээд сууж үзэж шал тэнэг байгаас тээ хэвчээ. Ганцаараа үзүүлдэг. Шал тэнэг юм билээ. Ганцаараа шүү дээ одоо юу гэж үзүүтэй. Гшиг. Ганцаархнаа веб дотор үзэн шавд. Нэг хүн дэгжлээ сухта өргөөд. Үгүй хүмүүс аяа өргөдөг шүү дээ. Өндөөч маяга. Чи микрофоноор ярьчихлаа. За. Гэхдээ эн чинь хөдлөнгөт хөдлөн дуурайд. Манчаас яг ганцаа кино мэн үзэж шв. Нүд гэж сайн. Аа. Охин нэрэгөө. Э, э, Тэг ингээл биш. Аа. Чи яг наадхандаа хөрснээрээ конфликт үүсгэж байна. Бүгдэнд нь асуу. Кино үзсэн гой шат шүү те. Нэг 2 цаг зүгээр яг ингээд яг ертөнцөөс ингээд тусгаарлаад шаачдаг. Яг нэг өөр юм дотор 2 цаг тачаа буцаа гараад. Яг Interstellar-ыг үзэж гарч ичээл бэста одоо би юу хаана амьдраад байна бэста гэж бодчих. Юу юм бэ бэста ашиг. Юу яасан юу блэ? Тий энэ одоо ийм бэ тийм үү гэж бодчих. Шаах. Би одоо Изоо гэж сурж ураашаа яах ч юм бэста гэж бодсон. Ашиг. Би юу юм бэ? Нэг л Гэтэ компаниас амар өрсөлдөв болж байна одоо яг нөгөө нэг яг Америк Америкч ингээл Арайч содрог болж эхэлсэн. Тий одоо ингээд Макдоналдс юм уу ч ингээд амар өрсөлдөн шүү дээ. Одоо ингээд Макдоналдс хаана байна? Яг тэрний хажууд яг Burger King байдаг шүү дээ. Тэгээ Burger King яг тэр хоёр яг хамт байна заяа. Тэгээд яг тэр хоёр хаана нь яг тэрний яг хажууд нь нөө Subway юм. Яг ингээд яг биний хаяг энэ аюун хүмүүсийг чамд өгөхгүй шүү гэж байгаа шиг яг бүр ингээд хамт идэх хамт идэх шүү дээ. Ингээд тийм бол одоо юу тийм болсон шүү дээ. Сая Teddy-гийн хажууд яг нөгөө талд нь Skytel сайн нийчилж шүү дээ яг ингэ бүр яг скайт гэхэд сая нэг 7 хоног засрам осор игээд яг яг тэд одоо яг энэ зам дагуу ингэ шүү дээ тийм үү яг ингээд ингээд эн чинь тэгс байгаа шүү дээ чи яг яг энэ зам дагуу яг энтэл нь ингээд тэрч гэрээ скайт л шээс тийм яг скайт тийм аль нь гэнэ Берлин бүргэртэй тал нь одоо Берлин бүргэрийн замын нөөцөд тэд яваа шүү дээ тэд ингэ байшин өргөлжлээд ингэ явж байгаа шүү дээ Тэнгууд яг энэ ч нэхгүй. Одоо энэний тий тий одоо энэс нэг зам авах юм бол энэ ч тэнгисээ гэсэн. Яг энэ хоошоо гарсан юм шүү дээ. Энэ ингээ скайтл энэ ингээ тий. Энэ нь хоошоо гарсан юм шүү дээ. Тий энэ шүүп стандараа гэж. Скайт ч гэсэн стандараа. Энэтэл энэтэл нэг юу лангоны хажууд яг хажууд нь юу мобигийн юу гой гой тий яг тэрийг хараа амин гой харагдсан шүү дээ ингээд өрсөлж чинь гэж тааш яг хажууд нэг скайл шаац байсан. Тэр чинь том шүү дээ. Том. Харин тийм шээ. Тэр юун дээр бас стедид дээр бас нөгөө нэг яг нөө нэг iPhone-ийнхэн энэ ч Samsung-ийнхэн ч гэдэг ингээд зайтаас нэг хоёр ингээ байгаа байхгүй. Тэгээд iPhone дээр ч юм зэрэг ингээд нийл ингээ iPhone зүгээр ингээ тавьчихсан ингээ шууд iPhone ийм ийм гэл зүгээр Skype-ийнх биш Samsung-ийнх дээр нь яваа хэвчэн зүгээр нэг S5 зүгээр усан дэге айцсан байдаг шээцсэн шүү дээ. <laughs> Зэрэг бааварлж идэв шээцсэн. Хоёулаа зүгээр баг нэг батл хийж идэв шээцсэн. Зөв нэг шилэн ийм нэг юм аквариум шиг дотор ингээ усан усан <laughs> хийсэн. S5-ийг тавьчихсан зүгээр ингээ тэр зүр дотор нэг эргэж юм эргэцээ. S5 ээж идэв. Зөв гоё бааварлцсан байгаа шүү дээ жоохон бааварлж амьдрал амьдрэлтэй авста. Жоохон өргөө мөргөө жоохон веб суудлыг авч амьдрэлтэй. Гшээх. Тэгээ веб нь бүр олон бүр хамтдаа баг хөвтөж орм ор шиг байсан бол тээ. Гэтэ тэгвэл би стандар 50 байлаа. Өрийн шингэн мингэн цэвэрлээ шаачих бол. Арай ихэн цэвэрлэх болоо шаачих тээ. Гэтэ стандар ингээд юу Тийм байж байвал хүмүүс тэгэл авна шүү дээ. Үзэгчдийнхээ хамгийн хойд хамгийн ард нь шүү дээ. Хамгийн ард. Яг англи зүг болгоо урт нь. Аа. Тэгээс өрөө сүүл өргөө тусан чи амар хөт шасна шүү дээ. Хамгийн сүүл камера микрофон микрофон хамгийн сүүл нөөний Hunger Games үзсэн байхгүй юу шүү дээ. Өргөө төсч бүр даарж өгсөн шүү дээ. Бүр амар. Улаан тал руу нэрээ даараашаа. Тийм хүүтэн байсан яа. Бөргөөгийнхөө өөй. Нэрийг мэдхгүй зөв л амар хүүтэн байсан. Даараал үзэж күрт үзэж. Тэгээ ингээ нэг амар гоо ингээл чимээгөө ингээл ингээл яг нөгөө нэг хоёр эрэг тэмхтэр ингээл вин руу хараал ингээл аль аль ингээл чимээгөө болж болж исэн чинь яг яг тийм ингээд бүгд гоё чимээгөө үзсэн чинь зүгээр дуун дуун дуун дуун гэснэ. Одоо тэр тахимд ямар кино үх гэж байгаа тэгээ сонсогдож идэх гэж яасан шүү дээ. Дууд сал сал сайн муу шатсан пистакууд. Чингис нэгдэл анх кино Pearl Harbor үзэж хат гой санаж илээ. Тин кино чадд нэг орж үзээгээс болохоор нэг ял лээсэн шүү дээ. Ял дөрвөн мард тэмцэл үзчихсэн. Яг тийм гой шин технологи анх орж ирээд яг нэг сникерстэй нэг колотой орцсон шүү дээ ингээл нэг баахан хөгжим сум дуграал хаж байгаа чи байлдантай нөхөр лав ингээл ингээл хэсэг гал гэсэн чинь шар ус босчихсон юм чинь тэгэл нөгөө яг сникс эд гэсэн чинь ингээл бичээс нэг шиг бодоодсэн чи тэнгис өөртөөс жоон тийг шатсан юм чи тэр хоёр давхартай попкорн попкорн авдаг байсан чи те юм өмнө юм авдаг нэг хоёр давхны гоё өстэй ингээл хүмүүлээдэг гэсэн чи тэрийг зөөр бас нэг танхим болгож хааснаа зүгээр л хоёр давхлаа зүгээр л гарч кино үзтэл гардаг болсон те тэгээд дандаа нэг давхартай болчих. Тэгээд тэнэг болцсон юм байна. Яалч өөрөх нь буруу юм байна тэгвэл согвстан. Тэгээс анхыг Цэнгэсийн хоёр давхарлан гарангуутлаа яа гоё тий. Тий, яг нэг гоё юм угаасаа хөхтэй. Өнгөлөд тодорхой тий. Зөв би ми. Феномен нь яг трейлерүүд нь гараад амар чанга тэгэл попкорн. Мэж хийхэнгүй бахта Цэнгэс мэгс ороо үйждэг ус. Тэгвэл яг үгүй яг хажууд нь нэвч тэгээд тэгэл зөв ингээл юм хүлээж л тий. Хэдэн жил яж байгаа юм тий. Үгүй тэгэл нэг яг Цэнгэсийн чимт нэг одоо нэг 7 молон жил болж байгаа хаа. Бас утсан юм байна шүү. Анх манхныгаа жилмэлээ тэгэл энэ тэнгис төр ээж төгс тэгэл шүү. Уулзаа хаана уулцсан болцоо тэнгис болчих. Амар шүү. Хойлоо биш таарж байгаа. Тэгээ цагаан байрлаж нэг явдаг байсан даа. Хойлоо одоо ч нэгч таараагүй шүү. За <laughs> за мэн чин гараад ирээ. Гарс нэг бизнес зохицуулчих тэр. Оо хараа хараа. Та нар нэг юм анзаарсан уу? Сав массажны яг тэр рекламууд нь рекламчтай нэг усны дугаар муугарууд дандаа юм хашаан дээр юм хулдаасан хөвлөл төр нэг юм жижигхэн юм цаасан дээр битцсэн байдаг те. Харснаа энэ аваар би энэ хотын төвийн аваар харс. Дандаа төмөр хашаан дээр зүгээр ингээд UB Sound Massage гэдэг гэж хашаацсан. City Massage тэр гэсэн утдаар нь утсан утсан тэгсэн амир нэг хүүхний нурууны зураг мөрөгтэй гэж. Дандаа яг тийм тэгэл яг тийшээ залгаал яддаг шиг. Миний фэйсбүүк дээр нэг хэрцгий гараад байгаа хаа. Тэр тэгсэн чинь сайн нэг э, солонгостой нэг монгол эмэгтэйгээ бодолд унтж мунтж баригдсан тийм бичлэг юм байл та. Тэгэл тэр бичлэг тэр Монголд тэгээ нэг солонгос гарал нэг хүүх монгол хүүхэнтэй унтж байгаа. Тэгэл тэр хэлсэн чинь энэ монгол цус бузарлаа бузарлаа гэл нөгөө чи бичсэн бичсэн байхгүй тэр шиэрлэл. Тэгэл чинь доор нэг хүмүүс эсэргүүцэл яасан чи нэг эмэгтэй эсэргүүцсэн эсэргүүц. Чи тэгсэн доор зүгээр нөгөөдөд тэгдэж. Аа чи угаасаа л гадаад энэ дэвсгэр юм байна Зүгээр л бүр дахиж коммент бичихгүй болтол зүгээр баахан юм биччихдэг шээс. Чи доор нэг өстөө бичиж байгаа хөөс чинь доор нь нөгөө өстөө тэгдэг шээс. Чи хаа газраас ч олж байгаа нүдчихэж шүү гэж. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юмтэй юм байж идэг. Эмхтэй үнийг үү? Тий, тий хаа газраас чинь. А тэр бицэн үн эмхтэй юм байсан. Нөгөө юм бицэн үн болохоор нөгөө тэр шэрэлсэн үн болохоор эрэгтэй хүн. Тэр доор нь коммент бичсэн болгонд хариулаад байгаа байхгүй. Монголчууд амар амар ууртай байна тий. За тэр их шах. Цаанаас хилцшээч нэг шиг. Юу нэ би энд амар уурлаа шагаа те. Зүгээр л л та их шах. Мэдгүй те нэг уурламар юмнуудыг бас ингээ өөртөө яг хий. Гэтэ тэр бол яг ингээ нэг хүн нэг хүнийг уурыг хүргээл тэл тэр хүн тэр уураа яг тэр хүндээ гарахгүй өөр буруу зүр зүү зүгээр хүнд уураа гаргаал тэгэл ингээл зүр яг цикл болдог бах те. Харин. Яг нөгөө цэргүүд чинь Э, орол том зэргүүдэд задуулаад өөртөө том болгонготой бас яг жижиг зэргүүдэд бас дээрлэгдэх шигтэй. Яг тийм яг дарал дарлалын систем шиг ааш. <laughs> Мотор гэж үрдэл тийм байсан шүү дээ. Мотор гэж үрдэл тийм байсан шүү дээ. Яг нэг доотлынхаа юм уу хаз нөөцөд дээрлэгч мэрлэгдэх. Хаз гэдэг нь яг шүү. Хаз дөнгөж эхний жил орсон гарууд нь дотор харин заавал байх хэвээр. Тэгээ дээрэс нь хаз л гэдэг нь яг нэг анги биш. Хаз анги гэдэг Тэр нэг бэлтгэл анги юм уу? Тийм бэлтгэл анги л. Тиймэрхүү юм хаасаг байхад таашаа. Манай цэцэрлэг төртөл өстэй 1 2 дугаар атмаа матаа гэж яддаг шээ. Тийм шүү. Яг л <laughs> босс. Тэгээ тав ч гэн хатуу уулдаа бол илүү мэлүү өшгөлдөг мөшгөлдөг бас би нөгөө төр өшгөлүүлж мөшгөлүүлдэг дгийг. Тэр нь амар хатуу болтой тав ч юм аа ч гэдэг. Тэрүүгээр зүрхээ амт өшгөлүүлж гэдэг шүү. <laughs> Маа энүүгээр өшгөлээ. Тавч энэ тавч нь илүү гэж. За хоёр бууланд хуваагдцээд гэсэн. Цэцэрлэгт. Бага хат нэр их жилцдэг өстэй та нар жилц. Нэг тий нэг хоёр мал дараа. Би бүр Ким туханаас бүр хүүхдүүдийг хаах шаардлага Гафай хэс биш тий. Наад утсын нэртэй татаа. За хэнийх ч бас. Энэ бүр микрофоноор чиний л ороо. Микрофоноор ярих гэж бүр амар тийм. Ашиг амир тааруулж ярих хэвээр шийдсэн. Тэг агаар дээр. Амир анхаарал анхаарал нэг өөрөө нэг юмдэрс хандуулах хэвээр. Тийм имзэг та нар сонсогч нарынхаа чихийг бод. Жилддэг байхдаа би зүгээр лаага шахаад тэгсэн баг байхдаа хэвээр. Тэгснээ нэг удаа бүр амир жилвсэн л тэгш. Ким дохан гарч яхад бүр жилцчих төгсөөс. <laughs> Бүр яг Монгол банд нарыг бүр хаат хэлсэн. Жилцэх бол Маргааш нь тэгэл. Зэн зэн зэн зэн. Ангийн ярингуудаа тэгэл шууд завсалгаанаар жилцэн шаагаад. Тий. Өчгтөр кумож үг аа. Кумож үлээ. Кумож баха. Кумож баха. Давхар утга. Аа тийм. Тэгэл хүүхдүүд бэрцсэн юм да гэж. Үлээ. Гэку үлээ. Гок юу лээ. Гок. Бэку юу лээ. Тий аль нэг бовоцдаг. Кеку юу? Кеку шүү дээ. Тий кекуд нэг. Боо хацнаа. Гэхдээ Бовин ингээд бааздаг зодонд. Тэр тэгээд кек үтэх гэдэг юм уу? Тэгээ яг кеко гэдэг хүн тэгдэг байхгүй юу? Тэгээд кек үтэх. Кек үтэх. Нэрнийх нь дагаа шиц. Алин хөтөлцөө. Хөөс тэр нөгөө юуны тэнд одоо нэг Twin Tower гэдэг нэг шинэ юм гараад ирсэн чинь Орсын элчин нэгдүгээр сургуулийн яг урталт. Тий. Пианогийн ажид. Тэнд бир бир рум билүү? Юу лээ? Биер юу лээ? Тэр нь юу? Тим яг хөрхэн тайз байцтай нэг тийм газар байсан. Тэнд stand up хийж болвол болох юм л. Хүнжээ нэрсэн юм уу? Би зураг зургаас зургаас нь харсан. Зургаас нь нэгдэг юм уу? А нэгдэг юм. Аа. Тэр нөө хайчхуу гэдэг нэг пэйж үлээ. Facebook дээр хай хэ а хагас и ч и хэ заавад о о асуултын төрндөг. Хайчхуу. Хайчхуу хайчих уу? Тэрийг хайх гэж утга. Хайчих уу? Тэрэн дээр нөө юм газ Улаанбаатарын тийм газруудыг тавиад л. Юу нэм гой гой баарнуудтай бол тээ. Тэгтээ одоо англид бааранд орсон уу? Зөндөө орсон. Яг яг ямар хөө ах уу? Яг баар тэр чинь бүр амар хэдэн зуун жил баартай байсан. Тийм баарны соёлтой. Сүм юм доторч биш та клаб лав. Тэгэл л өстой яг нэг тийм яг клуб клуб аа зөв диско клуб уу найт клуб уу найт клуб энэ зөв сүм дотор мото тэгээ тэнцэн нэстэ бас хотынхон том том дижнер нэрч мэрдэг яг тэр сүм дотор яг ингэ бас шоуд гоё л юм аа э, яг нэг орчин дээр яг тэнд хүмүүс нь ч стил мэ стил нь гэсэн бас өөр хүмүүс Ер нь тэгэл загварын шоу шивсэн. Арай арай тэгэл эрэгт ир имгүүл сохтоо мөглөх юм биш. Им им им имхтэй үг даваг шивсэн чи мөглөгчлөө сохт. Англи англи амар уудаг юм шиг л тийм. Амар амар шоу шивсэн. Яагаад тэгдүүлэх шах мэдхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг ажилдгүй зөө одоо дэлгүр мэлгүр 6 мургааг хаагаш аждаг. Тэгээ биш одоо нэг нэг төркүүд тэр нэг дандаа нэг баг яснуудын ажилуулдаг дэлгүүрүүд нь аль байдаг. Тэрээс бос юмнууд нь бүгд 6 гэхэд хаацсан байдаг. Дэлгүүр мэлгүүр юу ч хэд юм бэ? <laughs> Тэгээ өөртөө болохоор юу ч. Тэгээ яг нэг бүргэр мөргөр байна. Өөртөө тэгэл тэнцэнэ дасцсан тэгэл байнгын нэг тэгэл амар юм шүү дээ. Баг ажилдгүү те нэг тийм л. Тэгэл шууд нэг юунууд нь пабууд нь дүүрээс яаж байгаа юм чи тэгэл тэнцэнэ билад мэлад хөлбөмбөмөг тоглол. Тэгэл ууланч гоё байдэн л да. Тэгээ айгу тийм ирч хүчтэй нөө монголчууд бас нэг халуун цустай гэж хэлдэг чинь харахад тэд ч гэсэн бас нэг тийм яа нөгөө ногоон голомжны хөл гэмэл ингээл хөлбөмбөгийн зодондог кинод чинь тэнд нэг сүргээр алхаж болохдаг шүү дээ амир яг л тийм шүү дээ яг тэгж алхаж болох боллоо баахан сороочг мороочг даа мавтаага маш хөксөн насны хязгаарлал хамаагүй шээс дөөрлөг тийм гараа алхацсан шээ тэл бөөнөр пив ууцсан шоудж маавдал охтууд найрсаг Октод найрсаг. Англи октод бас найрсгүй. Дэжгүй. Соёлтой юу бас. Үгүй ээ. Гэтэ бас амар ааш маштай л өнө байгаа л да. Энэ бол Тэгээ би бас гайгүй гайгүй маяг яг тэгэл би ч эндээ согтчоор бас амар ярьж мэрэ шээ. Тэгэл бахан яриа шаачдс. Нэг эзэн зөөр нэг хоёр англи охинтой байста. Сафай хусцсан байста. Бахан юм ярьж байна. <laughs> Зүр ирээд ирээд ингэ ярьж байдаг шээ. Зүгээр л нэг хоёр охинтой ярьж л байдаг шээ. Тэг гоё юм болсон уу? <laughs> Гоё ч юм болоо гэлдээ. Тэгэл угаасаа яхаа нэг тэрхүү юм надад. Яг та тэгэл хүнтэй нарилцаал те. Гоё штт. Тэдэртэй гоё болох амархан байна гэдэг. Яг хаа гэхдээ бас гэхдээ Аз хүн гэдэг чинь бас жоохон яг очингуудаа мяра шаачт юм лээ. Тэгсэн чинь тэр нэг бас тэгж бодож болохгүй л та юм. Гэхдээ яг нэг тэдний нүдэнд жоохон өөр нэг тийм дасаагүй харагддаг байна шүү дээ <laughs> Эсвэл Аз хүний хүсдэг ашиг. Гоо. Нэг ярс нэг спам бол охин өгсөн баха. Нэг эзэн чинь зөвөл ингээд хэдчихнэ замраагүй. Тэгээ ер нь тийм надад аягүй сайн байна. Тэгээ наваа ингэж чангаа шунгаад. Тэгээ ер нь тэнд чинь тэгэл захаар л жинхэнэ Испанод бол жинхэнэ захаар ш. Өнөөдөр нэг эртэн үнсэлцэл маргааш нөгөөдөрт үнсэлцэл Тэгэл хамаагүй хамаагүй шат. Зүгээр л ингээд шоудж байхдаа өстө миний нүдэн дээр зөөр 3 залуутай үнэлсэн шээ. Зүгээр л хамаагүй шээ. Тинчээл зөв бүхэл зөв хамаагүй. Зүгээр залуунаас нь дөрөгцэн гэж дууж үзшаал. Яалаа шаагаад. Тэгээ кино театрын доктор нэг хажууд нэгэ бэлгэж мэлгэжтэй. Тинчээс нь 1 паунд 3 бэлгэж мэлгэж хамтдаг. Нэг тоод нэг тоод юм шүү дээ. Таах хамаагүй. Тэгээс бүр яхан махныхаа үйлчлэн бүр зөвөө нөгөө төлийн машинаар хүрэж ирдэг гэсэн. Шууд нөгөө яхан машинаар хүрж ирэнгүүтээ орж үйлчлэгээнгүүтээ буцаж гараа машин хүрж ирж авдаг. Тим үйлчлэгээс байна. Аа. Хитсэн шиц. Манай нэг араб бист гутарсан орж пистая пистач хэлээ гэдэг. Тэр нэг иймэрхүү. Ааса <laughs> писта гэсэн. Араб. Тэгээ араб араб амир уурцсан орж ирсэн. Тэснэ ягаад октоо дандаа юм хар харстай залгаж өөрөөс харлаа. Тэгээ нөгөө жиггэ хар биш. Нөгөө хараад одоо. Яг ягаад тэгээ тийм хараад сонирхт юм болмоо л гэж өөрийгөө толон тарж марах шүү. Өөртөө хямарч юмраа шүү. Тэгээ араб бист. Хаанах юм? Аль улсах? Йоо, Либиаха. Аа, Либ. Гоо гоо. Юунах? Яваа Сауди Араб яг тийм. Аа. Аа. Сауди Араб. Уусаа аймаа баян биз дээ. Ягч хар биш юм байна тийм. Эдгэр чинь тийм борш тийм. Тийм. Нэг халтарч шиг сонин зарим нь. Халтардуу тийм. Тэгээ халт угаасаа англ талтруулд гэж нэрлэдэм байлээ тэднийг. Монголчууд нөө. Тэгээ би энд манай нэг найз идэвс. Тэгээ тэрнтэй уулзчаал алхчихсан чинь халтруулд малтруулд гэлээр байхгүй. Тэгээ нэг хараар байдаг ус. Тэгэд бол халтруулд гэж ярьдсан болоо гэж үзэж. Зэрэг баг ястаа мастаа тийм гараад халтруулд гэдэг юм байлээ. Арабуудыг халтрууд л гэдэг. Маса халтрууд эдгээр хид жорлоод ингээд нэг ордныхаа өмнө орилоо шахаад байгаа хөө бослого хийгээд биз та. Эдгээр ингээд орилоод яах вэ? Кичээгээ <laughs> шахаад таваадаг бишээс. Найж л бишээс тэд нар чи. Гэтэ Украины өрмөө ярьсан бас Украины бослого тэндээс байсан. Бүүн янгуудаа их бүтэн мөднийг ингээд толоогийн нийгэм залгаж малгацсан. Бахан хүмүүс ингэж босч байсан. Украин Украин Манайхан бас хүмүүсийг бас муухан нэрлэж байгаа юм шүү дээ. Харин алтар малтараар. Дээр нь хүнийг амар хилдгээ. Тэр нөгөө нэг та нар жигийн нөгөө Америкт очсон биш гэнэ. Тий. Өө энэ хожаа писта гарда гэж үгүй шээ. Тэгээ хожаа гэдэг тэр ойлгоно шүү дээ гол нь хамгийн гол нь. Хожаа гэдэг чи угаасаа хятад амар сайн мэддэг. Тэр үед нөгөө монголчууд хаттууд ч гэхдээ яг хужаа гэдэг юм лээ. Хуан шиг нэг тиймэрхүү адилхан. Тэр нь бол гадны хүмүүс одоо нөгөө нэг гайжин гэдэгтэй л адилхан шиг л нөгөө Японд гайжин гэж байна. Ингэсэн надад. Тэгэхээр бас жоохон хужаага мэдэн надад болчихно гэх тэгж хэл. Гэтэ угаасаа тэрийг дуудаад чи яалаа дуудаа гэж яалаа өөрөө ч гэсэн тий. Тэгээ өөрөө жоохон сонирхол хараа. Өөрийнх нь характер муугаал харагдаж шүү дээ. Тийм тий. Зөө нэг just just тийм биз. Манидиг бас тэгэл бас зөрүүлэл бас тэгэж муухай хэлнэ шүү дээ. Тийм. Муусан юу над Аз шарууд марууд аа. Жичгэн бовтой юм. Тэгээ тэнгуүтээ нөгөө юу нэг гараг гүйс нэг вайны бичлэгээс шүү дээ. Нэг нэг гар за нэг Европ гар нэг Азиг нөө шаа шуу шаа шуу гэсэн гүүгээ шагаа шоолоод нөгөөс нь араас нь хөөж мөгөөш <laughs> хажууг нь өгтөө ингэнгүүтээ бага хятадаар худлаа ингэ шоолж байсан нөгөөт нь араас Тэр Франц юм шиг үү? Тэгээ нэг Аз гэдэг. Тэсний доор нь ч өмгий хожаам хожаа яг энэ тэгээ тэр ч гэсэн гадаад байх юм бол тэрийг хажуугаар хятад л гэж. Тэрний оронд нэг Монгол баг ингээд тэг яг алхчихсан бол тэр баг очиад ой таашаа гэж <laughs> шааш тий. <laughs> Манай хэдэг бол хятад л гэж бодсон шүү дээ. Яг үндэ бол Монгол зонгол гэж нэг амар тийм ухаантай мэдлэгтэй бистэ бол байхгүй шүү дээ. Яг танигдсан юм бол байхгүй шүү дээ. Тэр чинь яг л Монгол гэж танихгүй шүү дээ. Хятад уу Японоо л гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд солонгос гэж яах. Түркэд бол өстой тэр нэг захар захаар нэхэн бол хятадаар хэлэн солонгосоор хэлэн өстой. Японоор хэлэн зөвөр мэдлэн гэж өстой. Зөвөр л бараага зарах гэдэг өстой тийм чи. Хэлээр нь харьцах гэж шүү. <laughs> Би нэг тог цагт нэг жожол авчирчээсэн шүү дээ санаж байна. Бүр дээр үүдтэй. Аа тий тий тий. Тэрийг хүртэл надад бүр амар зарсан шүү дээ. За нэг мах эдит хийх шүү. Тэр эдит. I'm saying? No I'm saying? You know what I'm saying? No I'm saying? Driven people in stride. Oh. Come on. Yeah, uh. yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Top man, top of the day. Into a few Come on, oh, oh. 인물들 생긴 것이지 영것도 the 섹시 on, Come on, on Нас мово сага жоохон босоо Тэнгүүтэй норхгүй болохгүй шүү Ихэ хөхөд дараа нүрэ атдит Тэр хоёрын шот Yeah Come on Come on Боог Боог хэрэгтэй Түл хэрэгтэй Амын Yeah Изойч Амын шот Come on Oh, oh. би аадтай биш. Yeah, you do this. Yeah, come on. Утаат шахтанда орцоо. Наад боо босохцоо. Би шахт чур бууж гэдэг бай. Наад чи өөртөө ирэхгүй шиг харахгүй байна. Ямар хэмэргүй бицтэй байна. Өөр фэнтези шийдэж бороо дөрвөө бэлтгэлтэй оролгүй яасан бэ новшоо аа Yeah, шалчхан боомд руугүй Шалчхан занцч дүүгүй